Njemu se utječemo od zla naših duša i naših loših dijela. Koga Allah subhanahu wa ta'ala na pravi put uputi, nikoga u zabudu ne može odvesti, ako ga on s pravdom u zabudu ostavi, nikoga na pravi put ne može uputiti. Svjedočim da nema drugog Boga sem Allaha jednog jedinog koji nema niti druga niti ortaka i svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i poslanik koji je uzvišen i poslao kao milosim svjetovima. Neka je salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji u dobru slijede do sudnjega dana. A potom, cijenjena braćo, jezik kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio kao ni'mer insanu, kao veliku blagodar čovjeku, je pričao i govorio i ranije, a i sada. Učenjaci su još i ranija i dan danas upozoravali na opasnost jezika, na posrtaje jezika, mnogobrojni su i šarijatski tekstovi koji govore o upozorenju na opasnosti koje prouzrokuje jezik. Međutim, ono što je problem jeste što tada, u to vrijeme, u prijašnje vrijeme, šer se ograničavao uglavnom samo na jezik. A problem u kojem se mi danas nalazimo jeste što su i prsti i ruke postale u propisu jezika. Danas sebebom ovih novih savremenih sredstava, komunikacije, interneta i tako dalje, prsti rade ono što je nekad ranio, ne, nekada ranije radio jezik. Pa tako vidimo danas da šta više dosta često sebebom rekao ovi stvari, moderni savremeni stvari, tehnologije, napredka tehnologije, prsti rade mnogo, mnogo više možda u određenim situacijama nego li to radi, radi jezik. To zbog toga što jezik dopire do osobe do, koja, do koje, te može, koje te može čuti. Dok s druge strane prsti dopiru do kraja sebebom ove tehnologije, do najudaljenije kuće i mjesta na istoku ili na, ili na zapadu. Ljudi su ranije, sada po salih, rahimahullahu ta'ala, bili svjesni opasnosti jezika. Bili su svjesni riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallamem, وَهَلْ يَكُبُّ وَهَلْ يُكِبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ A da li će ljude išta drugo bacati strmoglavicu u džahennemsku vatru osim ono što su požnjeli njihovi jezici? Bili su isto tako svjesni riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam inna l'abde le jetekellamu bil kelimeti jenzilu biha fin nari eba'ada mimma ma bejna al-mešriqi wal magribi. doista će čovjek izgovoriti kakvu riječ sebevom koje će posrnuti, pasti u vatru, kako se spominje u drugim rivajetima, više, duplje, nego li je razdalina između istoka i nežme između istoka i zapada. Ove riječi poslanika sallallahu alihi veseleme, draga braćo, se odnose i dan danas na nas i u situaciji u kojima čovjek kontaktira i piše svojim prstima. Stoga nemoj da neko pomisli kako se ovo odnosi samo na jezik. Ne, danas se ove riječi odnose i na prste, jer rekao smo dosta često, u ovom našem vremenu prsti rade ulogu koju je ranije radio, koji je ranije radio, radio jezik. Vidimo danas u ovom našem vremenu kako su kuće zamrle. Nekada kuće iz kojih se čuo žamor, djece i razgovor ukućana kućana, kuće pretvorile u grobove. Vidiš lanove familije kako svaki sa svojim dakle, kompjuterom, laptopom ili svojim dakle, telefonom, svako se osamio u svoju sobu, zauzeo neki čošak sobe i vidiš ga kako se on nalazi u svom svijetu, ne reagira na ono što se dešava oko njega. Pa ga dozivaš, ali on ne čuje, nešto ga pitaš, ali on ne odgovara jer je posvećen svom svijetu u kojem se, u kojem se nalazi. Mjesta okupljanja ljudi nekada su danas zamijenili raznorazne, raznorazne kafe, dakle inter, e, interneti i tako dalje, koje su se također pretvorile u grobove. Pa uđeš u takva mjesta, pa kao da si ušao, dakle, u, kao da si ušao u grobnicu. Svako vrijeme ima neku svoju karakteristiku, neku specifiku, specifiku, specifiku koja je dakle, obilježila to vrijeme. Nema sumnje da naše vrijeme, ono što karakteriše naše vrijeme, to ga čini specifičnim, jesu mnogobrojne fitne. Jesu mnogobrojne, mnogobrojne fitne. A opet, od svih tih fitni, jedna od najvećih jeste fitna interneta u širem smislu, a fitna, fitna dakle, Facebooka u užem, u užem smislu. Fitna interneta u globalnom, u širem smislu, a fitna, dakle, Facebooka u širem, u širem smislu. Pa tako da kada danas ne nađeš familiju, a da članovi te familije, svi njih ili dakle vezina njih, nisu dakle članovi na ovoj društvenoj mreži, učestvuju kako dakle veliki, tako i mali, pa i mala djeca, dakle osnovci tek su počeli u, u osnovnu školu, pohađe osnovnu školu, a vidiš da on ima već svoj profil, ima svoj profil na Facebooku. Ovo je fitna koja je okarakterisala naše vrijeme, draga braća, u kojem, u kojem živimo. Nije musibet, nije dakle problem u korišćenju interneta ili hajde da kažemo u korišćenju Facebooka, ali je problem način na koji se on koristi. Problem je u načinu, metodi kojom se odnosimo prema, prema ovim dakle, sredstvama i sredstvima informisanja. Jer svako dakle, sredstvo, ako se upotrebi ono što je hajt, ono je haj, a ono što se upotrebi u šer, ono je šer. Ali je problem, rekao, u načinu na koji se koriste ova sredstva informisanja. Pretjerivanja, pretjerivanje u korišćenju, provođenje sahata i sahata, zatim ono što proprati odakle harama, neispravni stvari, od batila i tako dalje i tako dalje. I ovo je ono što je uglavnom prisutno i što preovladava kod onih koji koriste ovu društvenu koji koriste ovu društvenu društvenu mrežu. Ovo je najveći, najveći musibet i najveći i najveći problem. Da u ovome, draga braćo, nema štete osim velikog gubljenja vremena, bilo bi dovoljno razumnom čovjeku da se udali od ove fitne i da od ovih sredstava uzme onoliko koliko mu je potrebno. Kada ne bi postojalo druge fitne, kada ne bi postojalo drugi sebeba, drugih, dakle, a, šteta, osim što čovjek gubi vrijeme, dovoljno bi bilo da se čovjek udali i da koristi onoliko koliko mu je nužno, koliko je, koliko je potrebno. Ali, nažalost, ove stvari su nas udalile, udalile od Allahove dželjavu alakije. Udalile od sunneta poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, udalile od menheđa salatu saliha. Allah se smilovao vremenu kada bi izašla takva knjiga, pa bi je čitali svi pa ne bi je bilo dovoljno, došla bi jedna knjiga ili dvije, pa bi je zatim nakon toga u džematu dijelili, širili, pa je pročita jedan, pa je traži drugi, pa kada se sretnemo u džami ili mežđidu, pitamo jesi li pročitao knjigu sa željom da što prije dođe kod nas da je pročitamo. Danas slobodno kažem, što se tiče naših knjiga koje se nalaze po ormarima, prizimo im, draga braćo, okrenimo se prema njima, donesimo četiri tekvira, Allahu Ekber, i klanjajmo im dženazu. Da, Danas smo te knjige zamijenili sa internetom i zamijenili sa Facebookom. Danas se gotovo te knjige uopšte i ne otvaraju. Uopšte i ne otvaraju. I zato nema znanja. Da, ima s druge strane informacija. Vidiš, čovjek je pun informacija koje je stekao na Facebooku ili na internetu, ali nema znanja. Jer ono što stičeš na internetu i na Facebooku i ostalim stvarima je uglavnom u 95% slučajeva to su informacije, nije znanje. To su samo informacije, a znanje poznato je način i metod putem kojih se stiče ispravno šarijatsko, ispravno šarijatsko, šarijatsko znanje. Odvele su nas od ibadeta gospodaru subhanahu wa ta'ala. Pa tako vidiš one koji dugo ostaju noću, dijeći pred kompjuterom ili dakle pored a, svoga telefona i tako dalje, vidiš ga kako ostaje kasno u noć i zatim nakon toga ima prepreke ima problema za usta, kada je u pitanju ustajanje za saba. Vidiš ga kako naveće prije nego li što ode u svoj krevet. Umoran mu je i teško je možda da klanja dva rekata, da klanja možda vitri i tako dalje i tako dalje. Ali mu nije teško da otvori svoj profil i da vidi ko je dakle šta lajkovao, ko je šta napisao i nije mu teško da usput odgovori ovome ili onome na napiše koju riječ, pa se možda i zadrži u tim svojim odgovorima i zaboravi na svoj umor. druge stvari, ali i zato, dakle, ima vremena da uzvrati odgovori fulanu i alanu i ovome i onome i tako dalje i tako dalje. Da mu se ibe bude još veći, ne samo da nas je ovo odvratilo od, Allah, od, od, od eh, knjiga, od šarijatskog znanja, odvratilo nas je od Allahume dželja vada knjige. Da, odvratilo nas je od Allahume dželja vada knjige. I ovo je suština i činjenica koju smo svi svjesni A ako neko želi da zanegira ili da se inati suprostavi, neka pogleda sebe i neka vidi koliko puta dnevno otvori Facebook, a koliko puta dnevno otvori Allahovu knjigu ili neku drugu šerijasku, šerijasku knjigu. Ove stvari su pokvarile, kao što reče jedan od dajlija, čak i naša sjela. Čak i naša sjela. Pa tako vidiš brata koji dođe kod tebe da sjedne i da porazgovara i tako dalje, prva stvar koju te pita, wireless, koji ti je password? Da on znači uđe na internet, pa zatim nakon toga s vremena vrijeme da baci ili de pogled da vidi šta je ko napisao, šta je ko odgovorio i tako dalje i tako dalje. Musibet, još veći musibet, draga braća, što su žene iskušane ovom fitnom, ovim iskušenjem. A žene kao žene, dakle slabašne i teže se suprostavljaju fitnama i zbog tog razloga lakše upadaju u, lakše upadaju u ovu fitnu. Koliko je, draga braća, samo razvoda brakova u zadnje vrijeme koji su se desili upravo sebebom, sebebom Facebooka. Pa kako vidiš čovjeka, kako se žali, kako ga žena napustila i vijesti objavljuju, fulan i fulan, ostavila ga žena, zašto? Zato što je vez dakle kontaktirala preko Facebooka sa drugim, ostavila i njega, ostavila i djecu, troje, četvoro, više djece, ostavila sve to i otišla, i otišla drugom. Razlog, dakle šta? Šta je razlog? Razlog je zbog toga što je kontaktirala putem ovih društveni, društvenih mreža. Da ne govorimo o musibetima mimo toga, koji nisu doveli do razvoda braka, ali koji su proizveli mnogobrojne probleme u mnogim familijama. Koji su proizveli mnogobrojne probleme u mnogobrojnim, u mnogobrojnim familijama. Da ne govorimo o zanemarivanju i zapuštanju djece od strane, dakle, sestara, od strane žena. Ima sestra, dakle, vrijema da prokomentariše da napiše, da odgovori, da lajkuje i tako dalje. Ali nema vrijeme za svoje, ali nema vrijeme za svoje dijete. Pa dijete raste, prvi, drugi, treći, četvrti razred, možda se još uvijek nije poučilo harpovima. Ima još uvijek za to vrijeme. Ali zato se treba pisati na Facebooku i odgovarati. Dijete dakle odraste, ne pouči sa Allahu veđele vada kući, ne, ne, Allahu veđele vada knjizi, ali je zato, ali zato sestra vrši davu, po znacima navoda, a najveća dava koju žena vrši jeste, dakle, dava u njenoj kući, jeste dava sa njenom djecom, odgoj njene djece, koja će nakon toga širiti Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. I zato je stasala danas staše jedna generacija koju možemo nazvati generacijom Facebooka. Slabašna generacija, mlitava generacija, nikakva generacija. Generacija koja ne zna ni za šta, osim da dakle, kao ono što se napoji od interneta, ne zna ni za šta drugo, ne razlikuje dobro od loše, niti zna šta je dobro, niti zna šta je loše. Čitava njegova preokupacija jeste ko je lajkovao njegov dakle, video kojeg je postavio, ko je, ko je lajkovao ono što je on postirao itd. itd. Ljudi danas sebevom ovih stvari grada braćo isporiši svoja dobra djela. Pa tako vidiš brata, insana, slika se drži Allahu muđele vana ruku u svojim knjigama. Subhanallah, Selef Usali kada bi neko došao, a oni držali Kur'an u svojim rukama, brzo bi svoj Kur'an stavili pod jastu, a zatim nakon toga otvarali vrata gostu da uđe. A danas, brat se slika sa Kur'anom. Evo on čita Allahu muđele wa rahimu. Wa la hawle, wa la kuvvete illa billah. Tadhi'u nil hasanar, upropaštavanje dobrih dijela. Da ne govorimo o pisanju svega i svačega. Gotovo da još nas neko neće obavijestiti tamo kada je ušao u kupatilo i kada je iša, izašao iz kupatila. O svemu i svačemu se, o svačemu se piše. I zato je stasala ovakva generacija koju danas dakle, imamo. Generacija koja nema hemma, koja nema brigu za Allahu muđele u ala vjeru. Ali je musibet, mnogo veći musibet, draga braćo, u roditeljima koji sve to posmatraju. U roditeljima koji to sve dozvoljavaju i svoje, dakle, djeci i svojim familijama koji ne kontrolišu ono što se dešava u njihovim kućama. Ono što se dešava u njihovim, u njihovim kućama, da naziru, dakle, svoju djecu, da gleda kako i na koji način se kori, ko, djeca koriste ove, dakle, stvari, internet i tako dalje i tako dalje. A posebno kada su pitanju ženska djeca, kada su pitanju ženska djeca. I zato dešava se nakon toga da mi ne udajemo više naše, nakon toga naše čerke. Facebook je taj koji ih udaje. Facebook je taj koji, koji dakle, koji ih udaje, vola haula, vola kuvata illa billah. I doista muslimani nisu iskušani većom fitnom od ove u kojoj se mi danas nalazimo. Jer upravo to cilj nevjernika, to je cilj zapada, da oni stvore kod nas mrtvu generaciju. Generaciju koja neće imati briga za Allahovu dželle vada, vjeru. Neće imati brigu za Allahovu dželle vada, vjeru. Već generacija koja će voditi računa o bezveznim stvarima prostim stvarima. Allah u poslanih sallallahu alihi wasallam kaže doista Allah žele vala voli visoke ambicije kod čovjeka, visoke stvari, a prezire mrzi niske proste ambicije. Da čovjek ima prostu, dakle, da ima prostu, prostu ambiciju. Svi se sigurno sjećate priča o padu Endelusa. O padu Endelusa. I o svešteniku koji je ispitivao stanje muslimana. Pa kada je ušao prvi put i zatekao stražare kako ga ne puštaju da uđe, Osim dakle nakon što ga kontrolišu i nakon što mu narede da se obuče kao što se obuče, o, o, o, oblače zimnije u isla, štićenici u islamskoj državi, pa zatim nakon toga kada je prošao pored mladića koji je plakao zbog toga što nije izvršio zadatak koje mu je povjerio njegov otac, pa je tužan zbog toga nije ga uradio na potpun način, onako kako treba, pa je tada rekao ne, nije vrijeme. A kada se vratio po drugi put, te zatekao dakle stražare na ulazima, pijane, nemarne, nehajne, pa zatim nakon toga našao, dakle, mladića, kako plaće, pa ga ovaj put upitao zbog čega plaće, pa ga je obavijestio zbog toga što ga je napustila ili ostavila djevojka i tako dalje, tada je rekao, sada je, sada je vrijeme. Tada je, dakle, ovaj čovjek rekao, sada je, sada je vrijeme. To je ono što oni žele upravo ovim sredstvima informisanja u koje su, nažalost, po čiju su fitnu muslimani danas itekako, itekako upali. Po čiju su fitnu muslimani danas i te kako i te kako upali. Stoga ako želimo spas iz ovih e, stvari ono što je najbolje i najsigurnije jeste da se čovjek kloni ovih stvari. Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal jasan i haram je jasan, a između njih su sumnjive, se sumnjive stvari. Pa ko se kloni sumnjivih stvari, ta je sačuvao svoju vjeru i svoju i svoju čast. Ovdje govorimo o sumnjivim stvarima, ne govorim, draga braćo, o onome što se praktikuje od harama, to je haram i zabranjeno je, a što se u dosta često slučajeva praktikuje. Pa tako vidiš, ne dakle samo obične ljude, nažalost vidiš braću i sestre kako uspostavljaju kontakt preko interneta. I to sve u cilju dave. Obmanjuje brat sebe, obmanjuje sestra sebe kako ona eto davi na taj način pa kontaktira. Pa kada se zatim nakon toga udavi, onda kuku šta se desilo i šta je šta je nakon toga, šta je nakon toga nastupilo. Dakle, ono što je haram, to je haram i toga se čovjek mora i toga se čovjek mora mora dakle kloniti. Većina korisnih stranica koje se danas nalaze, draga braćo, ali gdje se čovjek može dakle uzeti informacije ili određeno znanje, ima e, pri, pristup njima je olakšan i nema potrebe čovjek da ima nalog na Facebook i tako dalje i tako dalje. Nema potrebe za tim ono što mu je potrebno od komunikacije, dovoljne su mu druga, dakle, sredstva i drugi programi kako bi se sačuvao ovi harama. Postoje, dakle, mnogobrna druga sredstva i načini, metode putem koji čovjek može kori, kori, kontaktirati sa svojim bližnjima bez, dakle, ovih bez ovih sredstava. Ali problem je danas svi odošli na Facebook, danas nema više Skype i tako dalje, nema, nema više, ne moš nikog da nađeš. Sve se ocelilo na Facebook, sve je otišlo, otišlo dakle, otišlo tamo. Zato, draga braćo, posebno mi kao muškarci obavezni smo da vodimo računa o emanetu kojeg nam je Allah subhanahu wa ta'ala povjerio sprem naših žena i sprem naše djece. Obaveza nam je da utičemo na svoju djecu i da sprečavamo eventualni munker, eventualno loše dijelo koje se nađe u našim, koje se nađe u našim kućama. Na vime, Prije nego li što bude kasno, prije nego li se bolest proširi, prije nego li bolest pusti svoje korijene, pa je zatim nakon toga teško iskorijeniti, vodimo računa da tu bolest najprije spriječimo. Kao što kažu Arapi, spriječiti je bolje nego li liječiti. A ako se već desila ta bolest, onda da radimo na njenom izliječenju. Da radimo na njenom na njenom izlječenju prije nego li bude prije nego li bude kasno Allaha dželle veala molim da nas pomogne u tome aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum alhamdulillah wahda wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da ova sredstva informisanja draga braćo sredstva kontaktiranja su nas odvele rekao i od naših ibadeta pa tako vidiš mnogobrojne hađije na svom dakle, blogu i svom postu postavio na hiljade i hiljade slika kao da je vrijeme hađa proveo u slikanju, a ne u ibadetu gospodaru subhanahu wa ta'ala. Vidiš tako i one koji su možda u etikafu, ali vidiš kako iz etikafa oni šalju komentare, šalju poruke, optužuju, napadaju i tako dalje i tako dalje. Uticale su ove stvari čak i na naše ibadete, na ispravnost ili na potpunost naših na potpunost naših ibadeta. A ono što je još opasnije od toga jeste da je ljude odvelo sa pravoga puta i izgubilo kod njih al-furqan, učinilo da nestane kod njih furqana onoga što razlu, razlučuje istinu od neistine. Onoga što razlučuje istinu od neistinu. To zbog toga što najveća stvar koja čovjeka udaljuje, udaljava od haka, od istine, jeste kefretu muhalafati l-batili hissan wa ma'nan puno miješanje i kontaktiranje, do, stupanje u kontakt sa baltivom, hisan, i dakle tjelesnu, a i u značenju. Bila marifetin sabika bil haki, bil haki, bez prethodnog dobrog poznavanja istine. Bez prethodnog dobrog poznavanja istine. I zato u etaru stojim, ketretu navari fil batil, tudhibu bi marifetil haki fil kalbu. Doista, pretjerano gledanje u batil biva sebebom da se čovjeku otrgne da nestane spoznaje istine iz njegova srca. Da nestane spoznaje istine iz njegova, iz njegova srca. I zato su došli šarijanski tekstovi iz dva vahja, iz dvije objave Kur'ana i Sunneta, da se čovjek upušta u batil i da ustrajava u gledanju i šitavanju batila, sjedenju sa onima koji su muptilun, koji su nosioci batila. Fela tatrud bil gajri, sve dok oni ne promijene svoj govor. Nemojte sjerati dok su oni u batilu. Zbog toga što srce se, zapa, srce se napaja fikrom, dakle mišljom i mišljenjem, idejom i tome slično, malo po malo, sve dok se ta ideja i ta misao bila ispravna ili neispravna, ne usadi i njegovo srce. I zato gospodar Dželjevojna na kraju ovog ajeta kaže i nekom iden misluhom, onda ćete vi biti poput njih, to jest Vaše stanje će biti poput njihova stanja. Vaše stanje će biti poput njihova stanja. Ako ustrajete sa njima, u druženju sa multilunima, sa nosiocima batila, sjedenjem sa njima, iščitavanjem onoga što oni pišu, a to je upravo ono što se dešava na Facebooku. Dakle, da se pročite svaki komentar. E, čekaj, šta je napisao i Hasan, i Amr, i Zeyn, i ovaj, pa stani da odgovorim ove, pa ovome, i tako dalje, i tako dalje. I nekom, i then, mifluhu, onda ćete vi biti poput oko njih. I zato mušnici, jedna od prvih stvari, među prvim stvarima koje će navesti kao razlog svog dolaska u džahnem, kada budu bili upitani, ma sebe kakum fi seka, šta je to što vas je dovelo u seka u vatru, reći će, kunna ne hudu ma'al ha'idin. Mi smo bili sa onim koji su bili sa, uh, sjedili, dakle, razgovarali sa nosiocima Baltila koji su svašta pričali, svašta govorili i tako dalje, koji su tračili svoje, tračili svoje vrijeme, Obratite pažnju, među prvim stvarima, kunna nehudu ma al-kha'idin, a ima Mahmed, rahim Allahu ta'ala, bileži od Abdullaha ibn Mas'uda, radi Allahu anum, da je rekao, ektarun nasi hataja, ektaruhum haudan fil batil. Doista, oni koji imaju najveće grije, su oni koji najviše se upuštaju u batil, koji se najviše upuštaju u, najviše upuštaju, dakle, u batil. I upravo ovo je ono, ovo stanje, u kojem se mi danas nalazimo, sebebom interneta, sebebom novina, sebebom dakle, drugi medija i tako dalje, čovjek često dolazi u kontakt sa batilom. Često čuje batil, a posebno oni koji prate, koji se ne odvajaju ili dakle, od televizora ili od interneta, često se u, dolaze u kontakt sa batilom, što rezultira da kod čovjeka nestane mogućnost da razluči istinu od neistine. Pa i zato vidiš takvi ljudi, oni su možda puni informacija, ali su puni šubhi. Oni su puni, oni su puni šubhi. Pa da vidiš šta je napisao ovaj, pa taj i taj je rekao na Facebook, pa ovaj mu odgovorio i tako dalje i tako dalje. Puni su šubhi zato što je nestalo kod njih furkana putem kojeg razlikuju šta je dobro, a šta je, šta je loše sebebom pretjeranog kontaktiranja sa nosiocima batila i upuštanje u ono što je, što je batil. Jer se dakle svašta piše i svašta komentariše, čak i najprostije, najbezveznije stvari, vidiš i dakle kako ovi vlasnici, članovi ovih društvenih mreža, kako ih komentarišu, raspravljaju, razgovaraju sa njima, pa koja mu je slika lijepa, pa na koju je sliku fino ispao, da ne govorimo o ženama, a na koju nije, a mu se i bez žene, dakle plus dodatno, ispoljavaju svoje slike na ovim društvenim mrežima, pa još vidiš i brata, slikao se sa Hanumom i okačio dakle svoju sliku sa Hanumom da ga čitav svijet gleda. Nestalo dakle gireta, nestalo ljubomore kod ljubomore kod ljudi. A sahabi radi Allahu anhu, ako bi dakle konja kojeg je drugi čovjek pojahao, pa tu dakle e, a prije toga jahala njegova žena, zaklao bi to konja iz gireta iz ljubomore. A danas se čovjek ne stidi da okači dakle slike svoje familije, svoje žene, svojih čerki i tako dalje, da ih gleda čitav svijet i br i fažir i pokvarenjak i, i, i onaj koji je dobar i tako dalje i tako dalje. Stoga, draga braćo, preuzmimo preventivne mjere prije nego li bude kasno. Prije nego li bude kasno. Prije nego li se budemo kajali zbog posljedica koje prouzrokuju, a koje smo nažalost i sami svjesni. Svi smo mi svjesni posljedica i opasnosti ovih stvari, ali nažalost što problem je u tome što se nemarno odnosimo prema njima, što ih nekako ne uzimamo za ozbiljno, ne uzimamo ih za ozbiljno, nego ih tako zanemarujemo, ostavljamo, pa se bolest usadi, proširi i pusti korijene i zatim nakon toga kada budemo htjeli da je liječimo, onda nakon toga dolazi do, dolazi do problema. Nastojimo da dakle svoja naša djeca imaju program po kojem će se držati. Ne bude to pa otvoreno kad god hoće pristup internetu rade i tako dalje. Kao što vodiš računa za neke druge stvari, svih strana. Škola ti ga kvari, sada ti ga i kući kvari, kuća ti ga kvari, internet ti ga kvari, ti si zauzet, žena dakle, kad je, je treba da sprema, sprema, ako ima vremena od Facebooka, a ako nema, dakle onda je na Facebooku i kao što se našali jedan od braće, kada je, kaže, došao kući, čovjek došao kući i kaže, ženo, maša Allah, hrana spremna na vrijeme, dobro, žena obučena, sređena, sve je čisto spremljeno, Kaže, sigurno ne radi danas eh, Facebook, nema danas Facebooka, Facebooka izgleda. Stoga, obratimo pažnju, draga braćo, na ove stvari i preuzmimo preventivne mjere prije nego li bude kasno. Wallahu l-mustan, wala hawla, wala kuvvete illa billah. Molim Allah subhanahu wa ta'la da pomogne umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, da pomogne muđahide koji se bore na Allahovom džedda wala putu radi uzdizanja njegove riječi kako bi riječ uzvišenog bila gornja, a riječ nevjernika donja. Molim gospodara džedda wala, da pomogne naša, našu braću Mujahide u Šamu i svim drugim mjestima gdje se bore radi uzizanja Allahove Đelja Vala riječi. Molim gospodara Đelja Vala da nas sačuva fitni. Oni otvorenih javni kao i onih tajnih skriveni. Molim gospodara Subhanahu Mutala da sačuva nas i našu fami, naše familije. Molim gospodara Subhanahu Mutala da nam olakša sebebe upute i teufika uspjeh, uspjeha ali nas sačuva sebeba poniženja i neuspjeha. Nakulu qavli hada, wa astagfirullaha li, wa lakum, wa jazakumullahu khayra, wa aqimi salat.